Aún recuerdo esta promesa un día hicimos nosotros. En mi mente no va a salir. Todavía tengo esta foto. Aún no sale en mi cabeza. me quema malo hora siempre pepa, Siempre hay uno que se lleva y el otro que nada. La bebita preguntándome que si la voy a amar. Mami, que no sé amar. Pero tranquila, bebé, si tú querés, la hacemos frente al mar. La bebita preguntándome que si la voy a amar. Pero que no sé amar. Pero tranquila, bebé, si tú querés, la hacemos frente al mar. Dale, prepárate, el pelo alízate. Que te salga a buscar, dale endiosate a ti, que te toca brillar. Dime más, si me llamas tú, dímelo ya, vamos para el joy. Imagínate llegar un otro, y que te vea lucirte hoy. Pues vámonos un whisky a la roca, tú y yo por Europa. Bailando una reggaetón, a nuestra pa' que te pongas loca. Pues vámonos un whisky a la roca, dando un bollo por la Bailando una retorno a esa es mi canción. La preguntándome que si la voy a amar. Mami, que no sé amar. Pero tranquila, bebé, si tú querés. La hacemos frente al mar. La bebita preguntándome que si la voy a amar. Pero que no sé amar. Pero tranquila, bebé, si tú querés, la demás peta al mar. Que te Dime el daico. Murciélago, La bebita preguntándome que si la voy a amar. Mami, que no se amar. Pero tranquila, bebé, si tú querés, la hacemos el mar.